шалана щуля. Пірехінче Соколова Алек шыв бірігізен инспекциянче шірім жула яхына шлезе спыхальский инженер бабалаштарнычы. Унчук шак инженер шәрайынчы коммуникация жинчен тілінмелі историзем каласа Вăлкалан ненянсен Варшава урамесе майенчи шыв пăррыхесемпе, канализаци коллекторесене пурне те тăсса хурсан пин чухрымран каямар пулмалла иккен. Отряд командире хыйне çлнă çуле шыраса тупма хушсан, ваща çавщинна аса илчче те каç пулнине пăхмасăр вăл пурнакан чурта пырса кечче. Телее курадене пек, инженер килтех пульчче. Ырыгаш пулдыр, пана инженер. Ышын алыдытса ана партизан. Шер худа чырмандармалла пулнышын кажыры уйдадып. Эш сіргелес шукха, эш пекелнішінна негам да шелленмеш. Калыр міндума кирлі пулдым сире. Эсир мана шәрәйінчі коммуникацизем шинчен педе интереслі ябаласем калазапанычы. Калырха, вислы херрине пір-пір коллектордарық ұтса тұқма пулмашшы. Спыхальский совет партизане меншен висла херрине çрайнчен утса бырса тухасшыннине онланчы те кыштах шухышласаларчы. Ширім хушинче вăл канализаци пырăхесене хыйняллинчи пюрнесене пеллнбекех вӹренсе çитненде. Шәрәйінче туннелсене тасатны чухне, пырықсене уыштарны чух, хула урамызем айбе темеше шөрр шухрымда жүрені бұлі. Шаванба уншын хый пурынаган урамран çраенчен тухмазыр вислă херрине гына мар. Макотувпа Охотта районезіне жидесі мар. Анчах канализация коллекторне пірреміш худ анны шыншын ку жук йывыр, шәрік шыржы сымзана журать. Уші сывлыш жетмен бірге шын тон білмей болса, тазамарлық семышне бұтса білме бұлдарадь. Шауын жінчен ним бұдармасыр каларевыл. Анчах Соколов евырлық сенчен хыраса каялла чакаган шын мар. Пірре тытны шуғыша пурнышласа педермесір нихшан да бірақмаш. Керек мінле жете тимлі дума юрадаган инженера ку пиде келішрі. Вара шырайынчы коммуникацисен планне турцакларчы жиде, висла херене хыш туннельбе тухма шымылрахине кыдартты. Эше хынахман шинсене шырайынчы тәрлі хорушлықсем кетсе тұрашы. Везен кая шетсе каясынчен малла. Курадыри, хыш бір вырында пелі гулды туннель бірлежеші. Пәлмен шиншын візем пурде пір еверлех. Унзыр пушне, вастане бушланнаранбах, на насусем эшлеме пырахны бирки, туннельсене вырынын-вырынын шыв тулсаларны. Шав вырынсенчен утса десен, пилік таран, тебір жух когыр таранақ тірлі тасамарлық семышне бұтмалла бұлі. Шуғышлаза бұғырға, шавна түсе ерші эсир, ұйтырыс пыхальский. Кирлі бұлсан, мый таран кескен хуравлары ваща. Инженер сасыр кульчы. Шепребек юшсе драган шыра жывра ишсе жүресі епле еврине пілмеш хагул. Шабақта хыюллы жынба жула тухма аванрах шухышлары выл. Келешедір бұлзан пірле ғайбыр. Херлі жар Прага районне иреге кыларныне пілсенех эбе вислы урлы кашса тарма шуттытнычы. Анчах печен жула тухма манын сывлы пулдармаллы кеме де бур. Шыдык шүріксене саплаза бітерненде, пәтчен шіклеме евірі шіклендернечі. Халя иккенет сабыры бірда, кашхи тәттімбе узы көрса, висла урлы чип-чипере хишсе Шыран бір. Ширан херене дүгечен пірле бұма Анчах вислы урлы хамвырына ұрықшын наларца ярып. Шанчықлы юлдаш, сиревыл леш ширанда совет чыннезембе балаштарма булдарат Апла булсан, кәжірек шула дұқма бұр. Хебіртесе үкрес Пыхальский. Ман фашистсене хузаяны хышын, Варшавына юзаны жерде кирлішін булас келет. Кунда юлсан пурбірех бұжым бітмелле. Кемесір бұшне хамыр бәбірле мінілі хунар керлі бұлад. Абат шемеше мен савытышне тұлдармалла. Хамыр мінле туннелбе ирцебыныне паллы дума пуры е шуры сыры керлі бұлад. Эсерім мишен каяс тедір. Йышлын чул чөреме шанчықларақ бұлаган. Эбі хамба бірлет тада тывадышын илсе Турханов кударанчен шив бұрыхезіне хула урамзе майне епле хылныбе интересленменче, менче, канализация туннель торық вислы херіне уцадух буласыне мере. мере. Шабахта шак шула тіріслеме кирлі тенебе, келішреде шывурлы кажаган разведчикран Барсуков генерал батне ширу барзаячы. Соколов шырва, Измайлов ады тарчы. Айкашев ротынжен тухса тарнаранбах Измайлов разведка зодинче шабышры. Хыюллы да пушаруллы боядза, Соколов часах асырхары. Вара ана хал отделение командире туса хучы. Унданба уйых шуры иртры. Шак хужыра волчынахах оста разведчик кенни пиде аван баларчы. Шаванба вашана висла урлыка жарса яма шуттытры. Шырайынче шүрене чух, тубынаган йывырлықсыне этем епле түсме бұлдарныне тесе, Соколов партизансене шеш пыжалпа патрон тавражы земзір бүшне, кашныне темір кірешепе бұрды е киркады таржы. Онсыр весен әшмелі шыв тұлдарны пөчік пичкебе михе чергесе чикне резина лезе бұмалла бұлчы тонны левізем кашхине вуны сехетре бұрса кәчеш. Спыхальский малда шул кыдарца Соколов унхышын туннельсем хересленне юпленне вырынсенче хысем ышталла кайныне кыдартма матчаба стенасем шине ядарлы паллысем үгере үгере хварчы. Шул инженер каланын де йывыртарах Шабақта разведчиксем вистлы херіне малдан шуғышланы бекех шу жүрірцен иге сехетре тірістекелей хутса тухрыш. Свыхальский партизанзіне Понятовский кеберенчен анадарах шүллі жиран херребе тазылзавырдаган паркри паркри ресторанба кемесен станции илсе туғашынчы. Шумыр хыдынче урамсенче пухынны жыва вислына юхтарса андармалли пызык пырық шыбақ вырында ширан херене тухатчы. Анчах ресторан жұртне пызык бомба үксейшсе андарны мен. Мача урайзембе игестенінчен ним ергесір арбашса вырдаган чулгуби бұлзадыны. Тада игестені шилвешсенех шеревгеспек шургалан задырать. шыл пырықне ресторан путвалбе бірлештерзе яны. Шургаланса пәтнестен азем ижілсе анасынчен небе бұлмалла. Шивықра пәршін да көрінмары. Вара разведчиксем путвала бұрзаге жүште, таврара мен бұлса иртнене сынама жүш. Шандалық булны бұлны біргі самаяқ тәттім. Шабақта ширан херебе чавна окопсем баларашы. Вәсене шабыжу вғырінже гына салдақсем бұрза ешінашы бұлмалла. Халі бұрде пұжы. Чынақта Ресторанран анадарах утмал çитмл утымра сарылса лараган вады каштан хюттине туны коба вырнашнă пулемет паденче тағыжы ешылдададь. Ку часовой пульче. хошчух чух выл шаврагау копран тухат те калльмалле уткаласа Ундан тебір хут хăйын шăтăкне негерзе хутланса ларать. Кемесен станцине чул зэмбе утсан малла шывра, шы саспалли евері майлаштарса туны причал курынать. Вұржетчен унда канагансене вғытлыға ұзы күрма бараган кимізем күгарын затоны. Халі пужы. Шурзеге трендин тәттімре мотор керлені елдінчі. Ундан херлі ракетті шишсеғы барчы. Ширан херенчен симс ракетті ярса шириплетріш. Вара причал батне катер чарынчы де пейлік шынандарзақ варчы. Кызем неміш салда кезем пульчыш. Картлашказем тұры барзан барзан, візем пулеметчіксем батне бұрза темеше минут хұшшы калашса дылчыш. Ундан парк варынелле утса айса күшран жухалчыш. Шавын хышын пулеметчіксем плащ палатка виденсех выртрыште шывырза кайрыш болмалла. Калашны дуны илденме пульчы. Соколов Измайлова вислы урлы кашсан мен тумаллыне тепрек каласа бачы. Вара инженер резина кемене пәчік вергечпе вірсех бартрыде Измайловпа берле шыв херіне анчы. Спыхальский оста кимеше пульчы. Ун аллинчи шыва пачах чымбылдаттар марыш. Шаванба візем ішсе кайныне немішсем сисмеріш. Шыбах шушым квагарма бұшланы чух леш ширандан семес херле тада шуры ракета шешех барны көрінчі. Көйінде візем, вислы урлы ұнышлы кашныне білдерчі. Шагын хышын Соколов хыйбе бірле юлны игі партизанба отрада таврынма да бұлдаратчы. Анчах Унын ширан херінче мін болса иртнене тепленрек білес келчі. ба партизанзем, шүрт ижілчігізем хушынех бұданса юлчіш. Командир каже. Сентябрь уйхен юлашки кунесенче, краевый шары вилесле чирленешін наза илдерген бұлчы. Пурнышран уйрласумын, халран кайна эдемін остане патронать, алури итлеми булат, чілхи шедет. Реакционерсен шәріде пәдімбек хавшаза шитріде таврара мін бұл зайыртнене тересінланмай бүлчі. Херлі жарына тепре бұл жузын бұқры. Анчах бұр Комаровский илде илдешінде бұлмары. Унчух совет авиации бе артиллерии хүділені бе узы курса бе бірле хулашынны земде пене-пенебех вислы урлы ашса, вилімрен шылынма бұлдаратчыш. Краевой шар командование аплата вас вырынне шалынаша урых шерте жырама тытынчы. Соколовпа иге юлдашы висла херенчи шурт хушине хушыне юлны юлныкун Варшавра нихшан хинчен юнлы шабышу Тинче шымлензе тухнна хевелін ылтын шевлизем, шүллі жұртсен тірризіне шудатсанах, хевеляныш енченень юнкерсем вишшерін-вишшерін кедесленсе вешсегілні көрінчі. Хулаварыне шитсен вәзем сазардық аялла чымаше де бомбысем тыкма тытынашы. Павстанецем йышынны хула районесем темише минут хушинче тедем сәрімбе тузан айне пульчш авиация ғышын артиллерия жетідінче. Йывыр мартирызен, шаврага шаварызенчен выргынзадухтын пызык снарядсем, сывлыша чырсы журса вешсегелеші де, бомбызенчен хыдылса юлны журтсене шабынса журлашы. Пурьен жәнде улды кепшеллі минометсем тискерін кырыклатны Мені Мины сенчен ништады бұдан жүк. Візем шынна шүлі жұрт хыжынчеде, баррикада траншей зән жеде, жыраза тупса, тадығын кәзігін касса выдашы. Арт подготовка вишлениченех тұшман пехотты атакына ғайры. Кашны колонна умынче тигрзембе Фердинандсем кемсірдеттерсе бұрашы. шул не пүлсе дыраган баррикадасыне візем малдан тубыран пере-пере аркадашы. Ондан гусеніцізембе пырса тапта тұғашы. Анчах візем иртсе кайсанах, повстанецем шарайын женсіксе туғашы де, танксен күттебе келеген автоматчиксене хайярын дабынашы. Шабы жу хернешемен херсе бұрад. Павстанецем аманса шіре үксенде, хеш пыжала алран вжертмеші. Баррикада зембе хыш пір жүрцем кашны алран алла кузашы. Хышчух эре хешсе үзірілні, эссе барикадына баррикадына сене першин хывар мечен вілерсе пітерсе, павстанецен ымырткайклы ялавне шіре үкереші. Анжақ тебір самантран, шивықры шуртсенжен мен алла кәне шавнашық клене аршынзен чуп арымзем чупса духашы де гитлер еттізіне табын табынса шабжашы. Вара Польша ялаве тебір худ вілгішме тыдынат. Эдем юне шурхи шывбегех юхры Чугун шул шинче шлене работчизем, терлі заводсембе фабрика зенче пішсе шетне шыннызем служащий зембе студентсем, хулари тыжынсем пине паттырсен вилемепе вилчеш. Ша вăхытрах краёвый шарын, кадрда траган жолнеше зембе офицересем, тылри позицисенче, тәрлле штабсенче, е убежищесенче бұдансаларчыш. Павстанецем, унчинчен теп штаба пырса каласан, генералсем малашне шабышма, резерв кирли шине печеш. Конде реакционерсем халық шөріме хүшне бұдан бұрынма мавренніне педе ұшын кыдарттыры. Варшава шыннызен патырлықне шавгун шавгунда карателсем ирклі хывуттыне сүндерей меріш. Хыдылекрі бұлғавшызыне, візімбе бірле халық шарбе соверт партизанезене де самаяқ лекрі. Шынсем вилеші, анчақ каялла чакмашы. Чынақта, купол хавшызен выя малдан хебеке хватлыне пілдермеш. Вілмелі аманны паттыры юлашки чун хавалебе шабышныне шеш сестерет. Варшавари вастанин юлашки сехеде шабасы нумай юлман. Она пур деплеші. Шаванба Турханов шабыжу чарынсан да ытты партизан зэмбек шывырма выртмары. Выл отрада епле шаласы жинжен зэр шуғышладь. Совет партизанезем әлік товар складжы пулны бызык путвал пур енченде хойрыл дулдарны михесем кубаласа бомба убежище Ташман авиации табынсан е арт подготовка вахыдынче дежурствра тыман боецембе командирсем яланах шагында бұғынашы. Шивыраса да шак путвалдах шивырашы. Халіде урайне сарны шава турбас себе тірлі ыбырдабыр жінче икшір жынытла лавырдать. Полковник вәзіне хунарба жудатры. Перезем кындырла курны тискерліксіне тебір худ тілікрек урашы болмалла. Анрашашы, шихыну сыр калашашы, тада хышчух, самая хыды кышкырза ярашы. Тепризем тиншеш шывран турцагыларны пулыбек шыварысыне карса йыврын сывлашы. Вишмешсем хыды харлаттарса сывлыша чытредеші. Шымыламаннызем де кунда хвырдашы. Візем үтілмен суранезіне шихны бинпа тудыр тадыкезіне вғытра ұштараймашы. Шавынба шымыл суранах шынзіне нумачен азапландарадь. Нумачен канышпамаш, тілгіш Турханов пілет. Шак шинзем пурде небе чыннебе Варшавына иркенех візе мұна шанашы. Шак шинзен пурны жыжын ұнын явап тытмалла. Педе евіршіклем ку. Тюсме жүк евіршіклем. Тебір худ тыткына візем жын вилімбе пірех. Мінле шылмалла жінзене шав ингекрен. Кальтенберг па калов бұлы жасса Канрат разведкана кайрыде шыва путны бегех сас хуразыр шуғалчы. Ваща дадем жән вахытра таврынай мариха. Епле вара, ташман унгинчен тухма чынахах май килмеши. Шавын чинчен шуғышласанах шүрімдырық сиве сырылдатса жубать. Шанжықлы сен елібе алим ун хышын мүлгебек сасыр жүрет. Командира мін хумхандарныне пілмешін Шабақта хутран зетрен асын сывласа елет. Путвалдан дұқсан полковник икі сехет хуши хурал тірслесе жүрері. Часовой зем пурде хызен Командир кашнын валлиях ошысымақ тубать. Бәт семде хызене мін хумхандарне пыдарса тымашы. дені денебегех краевой шара шанми пулны калашы. Вăл капитуляци тусан хуларан тухса кайма май пурри çук кишинчен ыйтса пілме тăрышаççĕ. Шанчыка анчухадыр. Херлле çары вислă лешенчех тăрать. Кирлле пулсан унран пулуши ыйтыпăр. Лыпландырать Турханов. Шужым квагарма пучлана чух, вăл радиостанци бункерне пырса кечче. Евы тинчеш радиограмма илсе пілдерчі де цифры зэнчен саспаллызем, сымақсем тумадыдынчы. Кажа хиріш, Измайлова манбада илсе бұжыш. Варшавыры әшсем жінчен хүй мін пілніне выл тәплін каласа бачы. Измайлов вислы урлы онышлы кашны бәді мотряда кашарма май пурыне кыдардадь. Шәв әше э тума ирех, прагына хам бұрадып пәлтерет барсуков. Шак хыбар Турханова пір вақытра хавасландарса да ячы. Хумхандарма да бұшлары. Соколовын ушкіне шылны шулі тупни она хебірдеттерчі. Хый каялла манны шухыша ячы. Мінле шутладын Ева. Пирін ваша ұшта кәзі ұйтырвыл. Қаша юлса таврынчы пулете, Сана шыр худа чырмандарас мар десе, ирчен шамрык мышырын дамынче ыры күрма шуғышлары бұл. радистка. Эсіде тул шудылчен вырцаканха. Юре, келешші Турханов. Анчах канма май келмері. Тулда урас асисем, шеш пыжал шаңғырдатны тада шынзем шыппын калашны илденче. Кәшех алқыран алкран Кеме юради, ыйтрре паллаган сазы. Тәрісірек каласан полковник юлдаш, хывыр туғырға. Турханов алға үшреде Соколова ыдаласа елчі. Кер хвыртрах, бол лейтенанта. Эшу хелюземмінле. Кересси кемелледе, манран узал шыршы сарылны чарзадырать. Ассенизатор келчі дейір. Санбек асанизатыра алыве шіншіклесе жүремелле. Кинчеш Барсуков измайлов курса калашны жінчен радио білдерчі. Пире пулышма хой прагына келет. Те вырзарникун яланах канмахынықнаран, те краевый шар шыбах капитуляци тва сумменнь усысыр вилес килменрен октябрь уйхын пірреміш числынче немішсем ятне тузагына пергелішсе тачыш. Шабы жушаве шыпланныбе узы курса, Турханов кун жудыбех халық шарын штапне бұрза кәчі. Адам Краковский она хиріш тухры. Сывы тусым алыды тревыл. Шәне А Аковец сене херлі шарба юлашки улашки худ сінсеп ғастесе шеркаш бор батне делегация ядымыр. Граф делегацийне ежін маре, хын шумебе гына Окулицкий бейі? ба? хыйне-хый пейде чыртмақлады тредет. Пирен делегаций халық шары пурбірех тұткына барна шүкіне білдерзен, теп штаба бұғын манчынзіне пурне де перзе вілері себе юназа кыларса яжыдет. Ларуды рухерсе житненде. Павстанцем бір-бірінбе жабышма бұшласы жеш юлна. Эбір халлехе зімбе жабышса, алла варылас мар дермір. Бор капитуляции тусан хуларан тухса каймашу тетрамар. Выл хыжан шур ялавгалар çакасси сипалымари. Иран приказ пулмалла дереш, пирин делегациям теп штабумынче немеш броневиге дынне гурна, Шав броневик паденче эсэсвэцэм килти бике хлып кнутса çүрешше тет. Куэнде мирле калашу кешех білдерет пулмалла. Эзир мэн двас Вислы урлы кашсагая стетпір, Шырлы жарба бірлешмен вғы читрэнде. Эбир урықла тері тервіл. Ман бригадара ишме білменнесем сағалмар тада шыве десеве, ишме білегенсем де шыныр туртнебе бұтса вілме бұлдарашы. Шаванба бере хуларан хевеляны шенелі тұқса кайны шанчықларақ бұласа Ташман тугайман туғайман жолнышсем шар мундирне ахал сен тум тербе улыштарзадығынса, халықпа хутшын каймада булдарашы. Кутелешпе эсир пирінден телелерех, чавашсене Варшавы халыхебе худышса майчук, шаванба пирин вислы урлах кажас булать. Юле кротты кунда юласшын, йывырдарах хеш пыжала пӹтӹмбех ына парсах варатпăр. Ташман датса тацыратуға сежін шабышны чух керлі пулі. Унда мишешін чыха? Стройра шыраллы шин, чирлизембе аманнезем шыршынна яхын, весене микрорайонра бурынаган шинсен шемесене вурнаштардымыр. Хадерленереппин, Эбир сире кара телсенчен тадылса кайма пулшыбыр. Сымақпачы бригады командирі. Уйралу митинге. Октябрін 2000 тундикун тұндігін партизанзем шула тухма хатырленсе шетріш. Саперзем тавар складжы пулны путвалран тюрех канализация пырса пырзагеме траншея чаврыш. Торханов командирсене шәне задачызембе тәплән баллаштарчы. Байдереков Павал Жанин роттезем тыцадыны позицизене юлек ротынчи поляксем пырса ешінчіш. Евраманны чывашсен шыбешеш, пурне те канышпамаш. Выршы выршасы шуға болмаш, тере байтереков. Ним думада жук, шыврайышме пулдарайманнысене кунда хвармалегет кет пуле. Эзир мнле шутладыр, ыйтре Турханов замполитран. Эбеде сентименталист мар, аманнысене шылма май келмеш болсан, весемшен сыввисене бітерме юрамашын те, асын сывлары комиссаров. Суранланны юлдашым хызем де пере кундады цатамеш. Тавай хызенчен ицабыхар, тебір шухыш пачы Громов. Командирзем тавлашса кайрыш. Полковник візем мен галанне пір тапхыр немчен месір итлезе ларчы. Ундан пүшнешіклері де юлдаш земшіне бақса Шук хақлы тузымзем, теревіл. Хамыр жыл насы жән аманны тыванымырсыне ташман алыне парсақ варма пулдараймас бір. Перін ұмыра пір шеш. Е пурте пірле бір, е пурте шабы жура пірле вілі бір. Тавлашу тада херсе кайма бұшланнычы. Шыбақшақ отряд командирне шәне радиограмма бұрсаты тарчыш. Турхановын амалдан хыйтелін шыппын вуласа тухре, ундан вулары сирен отряда вислы урлы качарма хадірленсе шитрімір. Кәшір шыран херіне тұғырда семіз хунар мычлаттарса хывыр хадіррене сестерір. Вара аман нізіне, тада ішме ишме нізіне лартса кайма, броне катер ярса барыбыр. Үттізем валли унда шыва будалсыран, пилік пижі хиізем пулеш. Анманыр. Сылдым ширанра сирет ванлатель бұлу кедет. Хыюллы булыр, евырлық сене ыры сунадып. Пәдем отряд сулахай ширана парақса гайныне виші хучен херлі ракетті шиштерсе білдерір. Вара совет артиллерии ташман орудие зембе пузар пузармадыдыне. Барсуков. Шакна илсен командирсем пірзаслан ура кышкырза Урых тавлашса тымы бір. Шымыл нақсывласа яджы Турханов. аманны зене шықлезе бұма, нашылкезем тубыр, тада кирлі жүхлешінзем мұйырса хурыр. Дәттім бұлны жүх, Ева Юлашки радиограммына эфира де шихну хыш вғыт равіштленіне журнал жіне жырса Пұштарыр, Пуштарыр, хушшывыл, рация шықлезе каймакеліні партизанзіне. Анүгерір, полковнигына музея барасшын. Бәйтсем антеннына салтрыш. Приемник па передатчига сыран худажа чикрыште радистка басу булашса бункердан тухса гайрыш. Ева ларса юлчы. Митинг тада шур сихетрен бушланмалла. Ундан пәдім отряд Варшавына пырақса каять. Шавын жінжен шоғышласанақ, чыре темінле евір ябалайне пулны бек ұратса каять. Таван шыршыва иреге кылара сәметпе хер пужын салдага кайрым. Шухышлары радистка. Парашют сети амандым. Фашистсен терминчети азапландым. Вышса да малла пульчы. Анчах тыван хулана нацисенчен әмірліхех тазатныне кураймарым. Эх, хыжан шишав телейлі самант. Салхулын бұқса шаврын жеде вол тавралла. Ундан кулленех кирле ябалазыне сумкине пучтарса чикреде алк патнелле утры. Сасардык ун кужесем пуры кадыкешинче жарынчыш. Вылына хывырт ярса тытреде, стена шине шулдыра саспалы зембе, сывы пулдыр, нигама пығынман ирклі Польшы, сывы пултыр пирін шендерю, совет партизанезіне мухтав, Немеш оккупанчысене вилем, тезе вырысла, полякла, тада немешле шырзахучы. Бункердан тухсан ына темскер бек туйынчы. Малданах кумыне пілдерніне леде ынланаймары. Ундан тавшырса илчі. Тубызем ытты чухнехебек кімзірдетмешшімен. Вұршы чарынныйым. Үйтревіл алықра дыраган часы войран. Бор капитуляци туна теше. Павстанецем тыткына барын тапратны булмалла. А, акымын лейккен. Полковник не пілместіне? Пурде товар складжы болны путвала бұхынашы. Вылдауында гайры болмалла. Шығыны узелі хубын жәнде. Поста бұрақса гайма бұлдарадын. Мана сирден ұйрылма хұшмарыш. Митинга пірле гайыбыр. Юре каярыппин. Тұқтырға, сирет ақшанақ бір хергетсе тұратшы, тавраллапық каламатыдынчы жассы вой. Шак вғытра, шүрт хыжінжен палламан херар мұтсаду тұхреде түрек еві батне бұрсадычы. Хый шылыратны чухнехе бек петне пызык тудырба хубырланы берге сәне көрінмаш, көші шеш севен ялдырдадашы. Сывы ева, алыне Еплетелей, эбі сана кураймасыр юласран хыранычы. Шыраны сая каймары мен, сана тупрым-тупрымах. Изир мана аштан балладыр, тілінче Ева. Эбі сире пірреміш худ курадып. Ружичка ебі, астывадыны иксімір пір гимназиренех врензе тухнычы. Манны булмалла. Кашарыр, эбі пиде васкадып, мәніш пе жырарыр мана. Палырмаллах сиввен үйтірі Ева. Мана те коммунистче, ана гестапыра азапландарса вілерчіш. Анне госпиталь шленетче. Энер операци туны шердех бомба сеандарны андарны не булса вилчче. Шапла шак тенчере пірпі чендірса юлдым. Анчах эбе мен дума кирлі. Пылхава пузарны үшін пәдім Варшавы халықне концлагерсене ямалладеші. Манын швап сен алдынче вилес Партизанзем тыткына барынмашы денне илтсен, ебеде сирін отряда кемеш уттытрымда хыш бір командирсембе калашса бұқрым. Візем Турханов полковник ирк памазыр отряда илме бюрамаш деріш. Хам Турханов пагурса жастенетші де ун патне палламаншынна кіртмеші. Ев, тархашын, тарха бере, келмірчі кашхи ғына. Евын палламаншын башығыланас келменші, Анчах ун кушинче кушул тумламесем чатренсе таныбек туйныран, пулшма келешірі. Юре, пірле бір. Полковник отряда илсен, шак там экран хыдылы бір. Илмесен урх нембеде булшма булдараймастып. Хер ебылдатса давдым бұшланычы де ева на чарчы. Вара везем шунок çуртсем хушшипе товар складчы патнелле утрщ. Алыка стануклы пулемет Унда юлік роттенчи пуляксем хуралдырашы. Часовой палламан херден пропуск ыйдашынчы, анчах вăл радискба пірле килне путвала кеме чармаре. Кунда халық тулы ех, партизансем малдадырашы. Весене озатма килне пыляксем хыжала тұрса тухны. Радиостанци сыхланы часовой евыпа палламан хере сәдел умнех бұрзадыратры. «Смирна!» — команда дежурный офицер. Шак вăхытра хыжалди алыкран херлле яла вилсе ккечеш. партизан партизанба унын иге ассистент хыщн Турхановпа комиссаров утса быраçы. Полковник юлдаш, отряд шула махадыр, Стройра иге ротта, вишшемш ротта халық шәрібе бірлешірі. Евы раманнысене начилкебе шеклезе келдемір. Рапортлары дежурный. Вольна команда бачы Турханов митинга замполит тушрре. Выл малдан Варшавыра çапăçса Вильнне юлдашсене азанца пір минутлық шыпланза дыма Вара картуз картузсене хывраш. Ундан пурде пуш усса шыпланчыш. Херлі яла вәттен жетренсе тайылныне курсан, нумай шын кушенчен кушшул юқса анчы. жы сазыбақ ерзе ячы. Ружичка денехер Турханов шине кучтик термезір пахсатынне курсан Ева шүжензе илчі. Темле ырымар әш бұлза иртесін туынчана. Шавынба выл унран кыштақ «Юлдаш Юлдашсем, тері комиссаров. Малдан хисымаха хамырын юратны тузымара барбыр. Турханов сәдел тұқсады жа. Малдан шаврын жа. Ондан евіна çаврренчче, ундан ялын хебекек ұшын көл жа. Хақылы юлдаш сәм. Партизан сәм. хула сәм. Ибір баян вар шавыран тухса каятпăр. Анжақ неміш сәм çендернине пілдермеш. Шивық вғытрақ вәзімбе тадах тыды жасыне пілдерет. Совет партизанызем. Эзер тұршманба пужа шәллемезір паттырын жабышырыр. Шин дума бұлдарныне де, бұлдарайманныне де туза, хамыр союзник сене гынамар, тұшман сене де хыды тіліндердір. Чиста мұқтав зере, хақлы Кымыл тулса шетнебе бұрде тывылын алы Партизан зем Партизансем урра десе, поляксем виват дезе кышкыраше халық шыпланзан полковник отряд шур шул хушинче мінле шидін үзем Мише пуйса чукун шул шинчен евандарса саяныне. Мише кібере ішсяндарныне бе, мише самолет шундарса яныне ер каласа тухры. Пәдемішпе эсир Гитлер шарынчи пір пехотты полкне тебе еребе бітердір. Тәбір болға фронда ямазыр тытсадыдыр. Сире була нумай херлі салдак вилемрен шылынса заюлчы. Таван халық шакна них шанда Перен отрядра чавашсем жешмар, вырсымбе бұляксем, тударсембе мықшызем, чексембе словаксем, тадағытты халықсен ывіле хересем, пір сен бек юнашар тұрса жабышрыш. байы бер хамардан вайлырақ тұшмансене пірре жешмар, шәміре-шәміре тұқырымыр. Чынақта, иреке тухны Варшавына курма түр анчах кундан вғытлыға шеш тұқса Шидес кунсенче тепре килсе кірбір. Унчу херлі жарба Польша шары шак нума азап курны хулана фашисенченде, ытты ирсір тұршмансенченде әмірліхех тасадеш. Партизанзем, сере шымыл пулмары, евырлықсем халі тепетменха. Вилім мілкі шав-шава хын тискер шавебе юна сатырать. Анчах ибир пұжымырзене усма бір, малаллахы юлнах утса ғайбыр анманыр. Малда бере тыван халық таванхалық, аттянезембе, йымық шыллымзем, юрат юратнымы жырзем кетседіраші. Тол жудыл нәжіре эбир тыван херлі жар ыдаменче болыпыр. Шауынбан неменле еварлықранда да аншикленер, пәдім вая бұқса малалла кайыр. Вара хамыр умри юлашки чырмава парындар бірда, каллех тулли праваллы совет гражданезем булзатыры бір. Сывы булдар Совет Союзе. Сывы булдар иреклі Польше. Сывы булдар халық сен туслығы. Турханов хышын микрорайонри халық комитетін пушлықне сымақ бачыш. Юлдаш сем вырыслах каларевыл. Паянезер хывры юнырсембе шыварны хула урамызен жен тухса гаядыр. Сирен хышын халық шарыде кундан гайы. Анчах куезер шабышма білменіне мар. Польша халыкне Миколайчик бур Комаровский еши реакционерсем нихшанда ирге калараяс шуккине шеш кыдарды. Бире херлі жарба Польша шары шеш фашизм пусмырын жен хыдарыш. Эзер халық юмах юмахри паттырзембек хастарын шабышрыр. Сире унжын пәдім больше халыхе тавдывать. зәм телейлі бұлчыр, сывы бұлыр хақлы зәм. Вара шабыш çура туслашны çынсем уйрăлчщ. Партизансем путвал стены витер чавсатуны траншей тăрăх икшеррен икшеррен утса канализаци туннельне кеме Затма келіні біләксем, яры ұшса хуналы кран тухмадыдын жүш. Сәдел Турханов Турхановпа комиссаров тада рапы пыма уйрны партизансем гына тұрса Ева візем бәтіне васкаре. Володя, санба пәрхер жасшын, Ченме юради, шыппыны итревал. Мінле хер. Ева каялла шаврынжыде, Хыды сехерленсе кушысыне чарса бірақры. Ружичка дәнехер сумкинчен пистолет турцагларса, Турханова тіллеме бұшланымен. Хақлы ябыла шірейкнене курсан, шын она шәмірілме барасмар тезе, алдыне пжертме пулдарасы жинжен шуғышламазыр хывырт ярзады дадь. Евыда, юратнымышыр не вилемрен шылас тесе, она хый кілет кебе хуплары. Шав замантрах, пошал сасы сывлыша яныратыры. Малалла мен пулнине нигамда тепленяс туса юлмары. Шивыхра тыны партизансем хер еннелі үткінчіште сәдел шинче шунсаларны лампына түндерсе ячыш. Шуда сүнче. Тәтімре пытражу тапранчы. Тағыжы полякла швапсем келеші тесе шухырса ячы. Тултан чынахах пошал кіріслетне елтінчі. Владимир Александрович, каяр хвыртрах, чынчы комиссаров. Немешсене туннеллеан кердер. Шәрайнян маллы шыла хамыр хыйшын сирбітсе ярыр. Приказ бачы Турханов. Ундан евына алвешшен шеклезе траншеи дырық чупнабек хывырт утыры. Шер айынже. Евана ана щелка жіне Я не на Мачарова унан суранне забин бин пашғашынчы. хунарба жудатса бұқсанах, хере немле пулышуда керлі марине сізсе, ыда халден на алды марезіне тұтса бұқры. Пулі чыре витер шадар Он эдем пір велеть велет. Асын сывлаза врач. Турханова такам пырдан тытса павма пушланы бек кучумне евн күншілі тұқсадычы. Мінеш кел шин, чывыл. Кымылыде тілмелі ұрытчы. Әмічі сәмде шүрхи хевелбегех шудытчы. Сон сыба жығыдарайми илемлетчі. бур бұр халне тыван халыха иреге кыларасы шепачы. Вилесседе хыйжын мар, юратнышынна шыласшын вилчі. Эбе вара шавдері таса чунлы эдеме кирлібек усрай марам, чунне ыраттарса шухшларе Турханов. Хама хайплы, немінле качару та щук маншын. Евшіне шуры бір витріште, санитарзем начылкана туннель тұрық шықлезе кайрыш. Чуне тывын сашитнебе Торханов автоматне алла илсе утма тыданнычы. Анчахына комиссаров чарсадыратры. Эзі такаясшын, тагаясшын, Она палларым. санда жыр шыраса бады бақ. Кама, немденлан марызым палит. Галем бахерне. Тратил тулдарныш каттул кыды тарзаяны ба, евна влерне хер. Пәр эдемех, пәр шинах. Янашмастыны. Янашмастып, пышалса сыйльценех пушажіклерімде. Галем хере тене херарым пистолет не курдым. Тюрребе каласан, вăл халі те кучумын чехтрать. Пире пӹдерме кавартуны шин янандена, вӹсен выртынлыхесене пӹлмеллех. Вăхачук, полковник юлдаш, санын отряда шылас пулать. Эзі командир, партизансене вислы урлы кажармасыр отряда пырахса кайма пултараймастын. Айда, ерцекай пере малалла. Замполидан самахи яланах видемле. Турхановын унба келішмелле бүлчі. Варавыл автоматне похотребек мыйран шақса колонна бұжынже бұраган Соколов ажырама кайры. Хыйымірінче Турханов темде көрнатчы. Тавылыбағынче пәчік шинче Бискай залифе урлады кашны. Тегеран шивыхынче тузем хушынче де бұдан забурынны. Манжурире де тертленсе жүрене, пурне де ыштан азаилін. Анчах жанды бұжа ева сарымсыры вилниона шәрелле пәкірі. шунны шүннебе полковник малдан сымсана шәрік шыржы жүрніне десесмері. Урайынче шыра шывек шамбырдатны елцентін, хыйыштыне аза илчде екленнебе күшт кына хысса ямары. Утна жемін шепре евір шыра жыв тарынланса Малданах уралап даран шешчі ундан ады кунчинчен сырғынса кеме юлашкинчен Юлаш кинчен ембішісіне ислетсе, үт шумне жібіштарчы. Туннель тепне сарны яга шинче ура егыл яғыл кына шывать. Кислород шитмен бірге сывлама йывыр. Пуш хесе хыратать, ош пытранать. Пындықпа виденне шаврага матчара хурт кыпшан кызем Турханов шур етрен тень Соколова хуза Таваллах барма бушларымыр, кәжек тепе шерет Унда сывлама шымылрақ, ларса канмада бұлад, тері лейтенант. Чанақта шыв хывырт ұжықланма бұшлары. Ундан шамбырдадаган сазызем, лажырдадаган сазызем бе ұлжынчеш. Сазарда малда шуды бұнчызем көрінса кайрыш. Пурте мұжырлы, пурте ұндалла-күндалла хывырт күшкалашы. Турханов хунарнешклері де шуды байыр кезіне малыла Ара, еге хүресемшке кызем. Юшкындыры каллымаллы чубашы. Меже пин пушши візен кедівенче. Кыткызембекех ежылдадашы. Хыземшіне шуду үксен васкамазыр кайллачакма бұшларыш. Пыратха херарымзем курмарыш. Еклензе сурчы калов. Марианны жын візем уба хыру жырах. Ман жын, әмірліхе қаш пульчче. Тек выл тӹнче илемне кына мар, Шәк ирсӹр чр чунсене те шанда курайме, шуғышлары Турханов. Пәлместіне хыш вырына шитнже ебір, Ыда халден ыйтрр выл. Краковское предместе деген урамайынче бұратпыр. Шүлденімішсен позициязем, Эбер күндіне сен шула білме бұлдарашы. Шынсене шыпынрақ бұма хужармари. Хуш, келші полковник. Мала разведка ярас пулать. Хырушлық сихсе дұғасыне истерзе бұтчыр. Лейтенант хыйз пилек пилік шын жынзе бірне шыппынрақ пымалдыне пілдерме каялла жавырза яжы үттізіне малла васқама хушы. Туннельзем хресленне тілде чарынса дырыр, азырғаттар жывыл. Шур сегетрен тадақ шыв ашмалла булать, унчен партизансыне кандарар мари. Юре, тері Турханов. Ундан кайылла де чарынса дыма хушлі. Ивынса шетне жінзем юшқын шене тызылса выртрыш. Турханов тибірех вырын тупса куклензеларчыде калле хыйн хуйхи жінжен жухшламадыдынчы. Соколов нашы жырама Ағы пір вырында аманны жінзене шықлезе бұнын нажылк кезем. Унда вырдаган жінзем пиде евырын сывлашы. Вашан візіне күш та бұлен хабартландарас келчі. Выл аманнызем хушынче, паллаган жынна жыразату праде унпатне пешкінче. Тюсме пиде еври, шыппыны тревыл. Шымылмар командир юлдаш, анчах санитарзене пирешіклесе когырдаран шываш сабыма тада евырдарах пулі. Кунбек пуласса кәтменчі. Шываш саутмалла булассай, анамар, Исер хамара бұрақсағай сінчен Тавда Тавдабуш полковника пір да немішсен аллыне барсақ вармары. Варшы законе, малдан юлдашна жыл, ундан тен ху жылын. Унсырын шар, шар дамар, сурық көдіпе шеш. Турханов закона хый деп ысмаш, үттізіне деп ыстармаш. хумханыр, вислалеш енчесіре ұста тұқтырсем кедеші. Госпиталь выртса үшін коллег строя таврыныр. Херарымзем лазарет чарынны жерде тубынчаш. Соколов візіне хунарба жудатса бұқры. Марианна Мачароба юнажар хыйыр шинчеларад. Сывлық сунадып сире, хывыра еплету туядыр. Чибереха хуравлары янина, тадайынче каймаллай. Тывады байран пір байне Эй, турыжым, эбі шур жулда бұлен хыжа юлны бұлетенетші, асын сывласа яжы марианны. Куда такам, шуры біргенчі кайынчы вырдаган шынчыне кыдартчы калов. Ева, арана мін бұлны, ташмана генчі жіберсе білерне. Бір тапхыр лейтенант хыцагайны бек немчен мезірдачы. Ундан піргенчі гаргіне ұшса, вілні битне шудатса бахры халяш тажав хурашыхан. Тарза қыдыл кірне дед. Эсі Турханова күшранан шуғат. Арым невілернерінбе вылхыды ұлшыншы. Соколов уры итлесі тымары, түрек полковник патне васкаре. Выл колонны пушне çитнне чух, мала яна разведчиксенчен пӹри каялла таврынчы. Кундан пір километрда пулемет шадырдаттарать, пӹлдерчче выл. Туннельреи, ыйтрре Дурханов. Юнашар урамайынчи туннельсем хереслене чертен береше. Пулесем пір авық пиріненне шығырза келеше. Унтан пулемеда каялла шавраше де леш енерле берседрашы. Васкас пулать, тере полковник. Тыткына парынма келішмен повстанецем, шырайне керсе бұданныне білсен, фашистсем пур туннельсене де пулеметсембе шундарсатыма бұшлеш. Кайырмыр партизанзен колонны хуллен кучмадыданчы. Шур трен малда бұрағанзем каллех шыва кәчеш. Шав самантрах аслади аватны еверлі сазызем кәмзірдетне елдінчі. Кешехши, тежи, шығыраган пулісем чул стенасене шабынса, вуд сірбітні де аванах курнаган пульчы. Иге туннель хресленне шережитсен, Турханов партизансене чарса тұратыры. Ташман пулеметче колонны күш сабыраган туннель урлы берсе тұрат. ялнах сехет механизмы бек тересешленне белсе білсе, полковник везіне улдаламаш жуғышлары. Пулемет чынахах пилік минут піргенне, ундан пилік минут тебренне берсе Немеш салдаге пулеметне кайылла шавырсанах, Турханов партизансене хору жывырындан чупса иртме хушы. Шабах шерім шын пулесем шахырны вырындан ирцегай мальгірчіш. Вара пулемет тадах партизансем енне вутлы сурчык не зірбітме тыдынчы. Колонна пелік минут хузғалмазыр кетседачы. Шапла чарана-чарана чупса шурсеет хушинче пурдетенебеге хырушы вырындан ирцегайнычы. Ерге ан бұзылдыр десе, полковник юлашки жінзе мірцегай чінех туннелзем хересленне жерде команда барсадычы. Марианна не астуза Соколов ундан пача хуйрылмаре. Ага арьергартри бәтсем килни көрінчі. Ташман пулемечі шәв вғытра леш берсе донычы. Шавынба Турханов партизанцыне урлы вырдаган туннелрен хвыртақ чупса Вуны шынран чеберек пірі шыбақ туннельзем хересленне тілде темшін каяла шывай шыва үкре. Яничек ұн батне ғытқынжы. Шыбақ шак вғытра неміш салдаки пулеметне кундалла шавырса шадырдаттарма бұшлары. «Бұша шықлеме зәрей жыр! Кышқырчы Турханов. Үзденік ұн сасыне үлтмері бұлмалла Тон білмей пулны партизана шывран турцаглар жеде ал вешен шіклесе түрленсе тачы. Вара керін шығырса вешеген пулесем весене иккішне де ала бекех шыдарса пдерчіш. Пәдерчіш тозыма, кышқырса ячысы калов. Ну, фриц, шальчу тульчен де санын. Шак сымақсембе вұл тұшман пулемечі вұтлы сурчықне сірбітме чарын ченех ун батнелі Тахта Соколов, халех кайла таврын, кышкырчы полковник. Анчах, тарықсағайны лейтенанта немінлі чар жарзадыратма бұлдарай маре. Автомат не ебедес мар дезе жүлелешіклері лереде, шаршлы жыва мый таран пуда-пуда малаллах еші. Пәдет, ним узызырақ пүшне хурать, күлянчы Турханов. Шакна пілні бұлзан хамба бірле юлма ирік памаламарчы. Анчах шамрык паттыра халхинче те телей пырахса каймаре. Вăл çулым ялгыштарса траган пулемет патне чип чиберех шивхарса çитрре. Пулеметчиксем вишшеннмен. Туннельсем хересленнне вырында хыма сарса кебербек кидуны. Пӹри пулеметран шадырдаттарса тăрать, тепри патрон лентисене темір арчыран кыларса барать, вишшеммеше хыжан хышшеннелле пемеллене кытартать. Соколовпа вӹзен хушинче шер метрдан ытламар. Лейтенант ұжырақ вырын тұпрыде тұшмана тіллесе вырым черетпе персе яжы. Пулесем тәл тивріш болмалла. Команда барзадыраган немеш түрек мезірлі үксе шыва бұтры. Лентазем барагане кебер шинех тызылса выртры. Пулемет тытны пусмадырық жүлелі улықма тыдынны чеде шитмері болмалла шыва кудын чамры. Кусере яничықшын болдыр. Юнаре партизан юлашки шабыжу. Ытлаши чырзырланнышын Соколова самаях ятламаллачы Партизана ахальде вилім кашны удымрақ волбур виліме хый шыраса жүреть. Шитменіне вислы херіне тухмаллы жула унзырбушне нигамда теплен білмеш. Анчах Турханов хыйде кыштах галем хере тене террористка хышын чупманныне аса илчче шамрыкы лейтенанда пірсиві та каламаре. Кунда кил, хыйштадынне хунар шутса кыдар тревел шыв шымбырдатныне илцен. Тәрістегелехи. Пір пуля да пырса чіпітмері. Ташман Вишші жетеллеш тәнжере, янчыға жел, таван жыршымне иреге кыларныне курмазрах велчі. Шапла пуплезе візем отряда хуза Май Майбен сывлы шужылса бұны сезінме бұшлары, шывда күленсе дымаш, ту жинчен анаган шырмари евір хывырт юқса ирдет ташта хватлы вентилятора яны яныбек шил выргышса келсе пиде ачашын сірдінет. Сывлама шымылланчы, анчах ебе тумдерлішінсем шынма бұшларыш. Турханов сехетне жудатса бұқры, шуршыр иртне иге сехет. Урых немінле чырмавда тұбынмасан, тул шудыл ичен, вислы урлы кашма пулетчі. Сазардық таштайын жетре хаватлы шуды шишсе Куда да мен шуды? хумхан мабушларыш партизанзе. Туннель вешне шидетпер, ракета шишне гурнать, лапландарча Соколов. Командир хушнебе она малайр терсе яджыш. Ага туннеле бомбы үксе шемірне вырын. Кундан жильзян на ресторан путвалне булать. Соколов хышран утса сене чарын сатыма хушса, вуны бе разведкана гайры. Шак вғытра Турхановта колонна бушне утса Нумайышы шынса кютне бегін амар, хыды хумханма пушланы пете сіксе чатреше. Хумханмалли пурақшав, пәдем отрядан шыби мінле буласы пір самантра палырма бұлдарачке. Партизанцем шак вырында жән туғасыне немішсем сесіне бұлзан, шылынасы булмары вара. Туннель аныне хирш пырзалардны, пірден бір пулемет пәдем отряда шаваба жулны бегек шулзадығы. Шавын жинжен шуышласанах чыре күгірдан сіксе дұғаспек тапма бұшлать. Вăхычче пулин темір шаба хывыртлыхепе кынамы жылдитсе малла бек туйнать. Разведчиксем теттім путвала керсе кайрыште қызем үштіне нембеде білдер меріш. Партизансем шапла кетседін вғытра разведчиксем бұтвал видер ұтса дұқса, паркри йывыштімізем хушыне бұрзабыданчыш. Керхе шандалық хывыр Тәттім булзанах түбе уярчы. Халі хура пәлетсем шылдырзыне хупланы. Хутран шеш тачка пәлетсем хұшшыбе ұйық тухсапыха те қалек бұданад. Сулаға шыранды хулара вұршы шаве пәтембех шыпланны. Көнде павстанцем тыткына барынса пәтнене білдерет. Сылдым шырандан хыватлы мұттырзем кірлені, радиоба вырыс юррезене шырандарны илденет. Унда Хірлі шарпа Польша шары хевеляныш енне тадах малыллағыт кынма хадырленешші. Разведчиксем тавраллабықса жаврынжыш, шивықра пәршінда курынмаш. Ширан зақри, қаштан каштан айынчеш шеш шинамелгі баларадь. Пулемет вырынне сыхлаган часа вой. Шыпын бұжылдатса калари сықалов. Эбі візіне шербех сына задоны. Шапла сынксе брост вершине канмаларат. Пулеметчігіз әмші окоп тебенче бір-бірін шумнеліп чынса жеврашы. Кыштақ кетсе дұры бірда, епшынса бұрса табыны бір. Часовой аллы зене әнсе хүшне тұтса Унтан Ундан виші ураллы пулеметне ыда хальтен енченненне шавыргалары де плащ палатка біргенсе ұйту баллы евер пәкірілсе ларчы. Фин кызыне хадырлер – шыппын команда бачы ваща. Часовойне хам тирбейліп үттізіне изир. Разведчиксем драган тышман часовой зене сазықлар мазыр епшынса бірзавлерме тақшына хынықны. Халхин жеде эш ончы. Эндерге шетне часовой пыдырмақ клармаль греймері, туймеші враган пулеметчиксем де урых әмірде де вранас шук. Пулемет патней кен юлар, хушы Соколов. Пәдем отряд ішсе кайса кушран шухалмазыр вырындан ан тапраныр. Үттізем ежілсе анна ресторан давралладыр задухыр. Пире сестермесір, пір тұшманда ан шивғардыр. Онландыры, онландымыр, теріш разведчиксем. Шавын хышын тин, лейтенант хыне цедраган партизанзем патне давранчы. командирзем ана пур енжінде сырза илчіш. Мінле, кәскен өйтірі Турханов. Шул Уже, хамыр дозорземзір бұшне шивықра піршін да жүк, пілдерчі ваща. Полковник командирсене алданах ширплетне план дырых эжедыдын махушы. Пәдем отряд туннельрен путвала тухма бушлары. Соколов семіз лартны хунара леш ширандан курынмаллады цатемежі худ мычлаттарчы. Тәбір самантран лере херлі хунары мычлаттарны көрінчі. Пире кідеші, чунданах хавасланча Шавнагорна партизанзем. Турханов отряд шта штапри документсене пуштарса чикне арча штине претерслере. Арчари хутсемдырых отрядан эше хеле шинчен теплен білме буле. Унда мінле шәндересем туныне, меше ташмана стройран кыларныне, отрядра меше шын пулныне, візэнчэн хыжы юлныне, хыжы шта вілныне вилнине тәплін Шта при документсене Барсуков генерал алылыне памалла. Пэр паттырда хыбарзыр анчухалтыр. Халенде мен бур хэн хур хыша юлчы. Хебердене ачабек аллызене пэр бэрін чумне сыдырза галаре волжанин. майыр лыпландар жана отряд командирі. Шак анлышы урлышсе кашсан тин, мен бұр азап хыжай үлі. Канализация туннелінчі замарлықсем, тұрық ішсе тухны шыншын таза жывра жесі кемек мар. Мунча кірсе шавынны бек шеш бұлі. Шыбақ шак самантра тәттәміре мотор халатны үлдінчі вұл сасыне юреех хавшатнă. Немешсем унбекчух ракеты шештерсе астуса Соколов та херлі ракетті ярса кыдартры. Ку тышман сынавшисене ұлдалары. Візем шыран патне келеген келекен карапа хызен тесе болмалла. Бұдырмақ қылар кылармарыш. Шапла херлі жар ян бронекатер причал патне чип-чиберек шитсе Камда бұлін боригунда Илтінчі катер паллаган сазы. «Пур!» — хуравлары Соколов. «Измайлов эзейгу!» Эбі лейтенант юлдаш. «Чалгына дыдыр!» Катер шинчен канат веше тыттарчыш, партизанзе мына шыран херіне шапны тимір юбаран бұрза йыларыш. Салам юлдаш юлдашсем. Палубы женчен анса салымлары катер командире. Пуре ларца ғайма бұлдарадып. Серевали вырын пужадас тесе, вақтыра дыман матросыне лер ширанда хывардым. Шавынба аманны жырзіне хыврақ шықлезе келер. Хыды хавасланны партизанцем ұвынныне манса траптыры хундалла-кундалла чупматытынчыш. Пересем катершине зембе черлесіне шеклесе креші. Кепресем шар хадресіне шылашы. Ундан каялла шыва будасран малли пижихизем йытса тухашы. Шәв пижихизем кыгыр давра туртса жихнных ышын, юри патронсене патронзене шыдарсанах шыдарзанах, вірзех бартнны хомбебек пулза гаяшы. Турханов йывышине жіне шуры щиитене юлашки хут учрде бір гана немчен мезір Ундан вилне хере шәмкинчен жұп торе. Кажар чуным, пыжылдатса Санын шуды сынару әмірімірек ман чірері бөлі. Полковник юлдаш, катер шине тезептер дімір. Он батне бұрса рапортлары Байдиреков. Әсі бірін бел арза Үйтір комиссаров. Шук, Командиран малдан бәйтсіне жылмалла, ондан хыйде жылынма бұлдарад. Пұрде шывра пұшлазан тен, әбіде шак шырана бұрақса Сывы болыр. Візем пір-бірінбе далашса, веш ғуччен жұп тұрыш. Шавын хыщын Турханов причал ансадырса, темірі юбаран ғарны Канада вжертме Вара катер май шывамай ишреде моторне эше ячы. Эзір хадери, шыран херінже кепірленсе драган партизан цинчин үйтір полковник. Пурде хадер, хуравлары Бадиреков. Малдан Малданхи шер метрлешенне түрі кашма тұрышса Ундан шыва май юқса каймада юрать. Анатра немешсем ижілдерзе андарны кербедзе кеберін фермизем шывран курынса Шау Шав фермызенчен тытса сылдым жирана тухма булдарадыр. Сывы булыр, сигер, команда бачы отряд командирі партизансем шывасиксе пір бек спортсмен шыран леш қывырт хывырт ишметытынчыш. Турханов херіне херене бүлін юлман жидесе, кайылла шаврын жиде, ресторан бутвалі бәдінче тывады жын шыппын не курах кайры. Эзір күнда мен тусатырадыр, візем батне чупса Радиостанцине катер жіне дейме манны. Тем думалла анде, сықалов. Шыва выргындарыр леш енелі хортах ижер. Висла дебенче мар. Музейре чуунан вырыне. Мише хут вилемрен шылчывыл бире. Эбе каланыне илтрери. Юреях севен ыйтнабек пульч полковник. Партизанцем малдан шымылрақ приемника, ундан йывыр передатчига шыва бұрақрыш. Ундан аттезене хывса хыземде сикрыш. Эзірі берінбе бұрадыры, үйтірі Соколов. Шывыра хуза шидеп, анчырмандар сатыр. Сик ман приказ. Соколов командир жіне салхулын бұқса де аттызіне хывза шыва зікрі. Турханов хайде аттызіне хывастенетчі. Сасардық хыжалда тадақ чывашла калашны елдінчі. Выл кайылла шаврынса бұқры. Ташмандыран турца елні пулемет паденче иккендірашымын. Сирекунда кам хыварчы, пырса итрі полковник. Лейтенант қываржы, пәді отряд кушран чуғалмазыр вырындан антапраныр дере. Эзир ишсе каяса кәтседрат Хуравлары разведчиксенжен пірі. Турханов візем жіне тінгерзе бұқры. Иккішіде пиді шамрық. Ширімрен дертмен бұлмалла. Шут тәнжере нигамында вилес келмейш. Анчах Шак шамрык партизансем хесен хвыртрах малды çинчен шутлама мменнь, ытызене вилемрен шылма Отряд командирин візіне ғыдаласа, көгір жымне ұшын чымырдас келзі кайры. Эзір приказа пурнышланы, кундан кайма пулдарадыр. Звод командирне калыр, леш ширана тухсанах, хывара правительство наградызем памайца рапорт чирдыр. Сиренбек патырзем орден илмете тевішлі. Халі шыва сигірде үттізем хышын ижыр. Хыды савынны бәйтсем хавасланзах, бұл каланы бек туреш. Тенех пурне затрым булас. Шухышларе Турханов. Хале сулахай ширана партизан партизанда юлманны жінчен сигнал бараста хамын ишме бушлас Шак жоғыш ракетницы ракетницыне бушлан чығына, шивықрақ салдаксем харасын-харасын бұса ұтны елдінже. Турханов ундалла бұқры. Парк урлы тызылза вырдаган аллей дырық фашистсем стройба утса Ебе шине саба денебек шыбах çак вăхытра хушинчен уйых шывынса тухрде шывыра ежеген партизансене немишсем Немешсем щиран херене тухсатырсан вӹсене пурне те персевлерме пултараççы. Мінлеті бұлін вәсіне шыв херіне тухма чармаллақ десе, полковник пулемеда ярса түттірде лайық тәллесі шадырдаттарса Шывғарса келеген немішсем капла буласса, аза да илменченде, демеші заман хушинче візем пурте шәрәті күнчеш. Біресем түрек хускалми пульчеш, тепресем евіш улы зембет тәрлі пудық шыдықсыне пыдан тұрышса хырым Анчақ шалгым шумырбек, шываган хура тыхлан візіне ташта да жыраза дубать. Кәжек пәдіміз вотран, пәршін да чәррін юлмары. Кэтмен черден булзаиртне тыды партизан партизансен командирі шейлі тухры пулинде хұрушлық пыдес вырынне тада ытларах шывхарса житрі. Пулемет сасы, Понятовский кебері чен пушласа ширан херрибе, киве хула патне шидичен тухны ташман шары хушинче пыдырмақ кыларчы. Прожекторзем вислы жывне темише жерден чудатмадыдынчеш. Шыв біріхізен инспекции енчен шымыл тубызем беме бұшларыш. Тревога башкленя злотсем бе ротазем, шивыхри урамзен чен чуба-чуба тухаще де, шыв херребе чавзат улдарно салынашы. Кеске вахытрах пәдім парк салдаксембе тульче. Немішсене халех вутлы тывылайне тумасан, весен артиллерийбе пулеметчесем леш ширана васкаган броне катерба партизансене шыва бударма бұлдарашы. Шак тадықлы замантра хыйн мен тумалыне Турханов терезынланчы. Вара ракетницене ховард авырла-авырла умлы хышлынах више херлі ракетті шиштерчі. Тек кунда пір самантлыға да юлма юрамаш. Тебір пилік мінтран, пәдім щиран тал кешпех сембе минызем жүрулма бұшламалла. Шавна білсе, полковник чынғы жырандан шыв херіне чупсанма бұшланычы, сазардық унын жүлне қасқыдығынны вермық салда кезем бүлчіш. Хайт, вафен, хинлег, мәгірзі яджы бірі. Тыткын шишейіртті пушра. Шав замантрах выл автоматне сулаха енчен сылдымалла хывырт пырса вырмын шадыртаттарса ячы. Сарзахуны вейірбек сабаланса кайны пулесем немішсене бұрса девріш. Вейші салдакран иккіші шыва чымрыш. Анчах тепри шереюгес умен пыжалне кірслеттермелі кірчі. тагам йывыр ябалаба пырса шапныбек Шау самантрах кығырда сывлыш бітсе житрі. Кужу мінжен вұтлы ұнғызем вешсейртме бұшларыш. хыр выл выйлы шелбе суланаган юман евір енчен енне тайгалансадычы. Ундан иквичі удым туры де шывба хөйіршіне тачылат тачлатса Сәмдеттеме урлы бирлі касса ваклаган прожектор шудызем сылдым жиранды, шәне порт патне хывырт шивғарза бұраган бронекатера ен жән пырсадытма әлкернетчігіна Прага тілінчі хура дүбе сазардық хвак хуппе ұжылныбек темеші жетеспе хыпса дұхры. Ку совет артиллерийін хватлы залбе. Кашхитенче пір вғытрах шерхут аша керлесе керлезе кайры. Вара сулаха ширанди тышман позиция тұрық вутлы тывыл ашқынмадытынче. Йывыр минусем керслетсе журлашы де, хураты праба бірле пулеметсем, тубы урабизем, улды кепшеллі минометсем арганса сывлашаш клінеші. Херлі салдаксем Ачашын, Катюшы, Ванюшы тада Андрюшы тесе ятпаны реактивлы снарядсем онранкайны евер ундалла-гундалла ним ерки чубаган фашистсене тадыкын-тадыкын турасадык о копсембе блиндашсене ишсе андарашы. Вуна минут хуши шеш керлері вутлы шилтывыл. Анжах тошман артиллерияпе пулемет евизене пәтембек пландарчы. Шаунба совет партизанезене висла урлышсе қашма урых нимде чармандар мары.